Ouais, ouais. <laughs> Aujourd'hui, ça a été une, euh, une partie très très compliquée. Euh, avec Agusti, Egin partida izigarrigaitza izan da. Agostiekin iganostegüneko partida zazkinean aski pausatu eta sei puntutan jalanik akitu egindian. Agosti arrenkuaran izbazian aidiaen hartzeko. Aujourd'hui, c'est euh, et, Antion qui méritent la victoire. Egun ez dut uste jabaztia mesi dugun, peio eta antionak die mesi. uste dut handia euken hoita hama gama bostelaik. Ez dakitzei ganden, haintzina bazien, behar bat amini eh, bat lasatu dia, hen lekine, jabazitako partida bat bezala hartuko nian.